Mintzaldi gogorrekin abiatu du Macron presidentak bere bisita Korsikan. Erinak prefetaren omenaldian fermua gertu da, errepublikaren defenditzaile bezala. Eta aski argiki errepikatu du ez dela Korsikar preso politikoen amnistiarik izanen. Hala ere, ez du baztertu presoen urbilketa bat izan ditaikela. Biaramunean Korsikar haute txena eginduen Mintzaldian, ari beretik segitu du. Korsikaren garapena, errepublikaren barne ikusiz, eta lehen pundu nagusia azpi duena da seguritatea, errepublikako segurtamena mantendu zugartean. Korsikako agintariek plazaratu funtsesko eskakizuneri begira, ez ez borobila izan da. Una zerzion egoile restatutuaz. La mise en oeuvre d'un statut de résident pour répondre à ces questions majeures de l'accès au logement n'est pas la bonne réponse. Beste eskakizun nagusia zen Korsikaren koofizialtasunarena. Mais dans la République française, et d'avant même la République, il y a une langue officielle, et c'est le français. Beste Pensez que la mère des batailles, c'est d'aller négocier de nouvelles évolutions institutionnelles avant même d'avoir exercé les responsabilités qu'on a, je ne saurais vous y encourager. Azkenik, bere mintzaldi bukaeran, nahi ukandu erakutsi idekidura bat, hola presentatu du. Erganez entzuna zuela tokiko jenden galdea, eta funtsesko erabaki bat hartua zuela. Je vous annonce solennellement aujourd'hui que je suis favorable à ce que la Corse soit mentionnée dans la Constitution. Frantses Konstituzioaren irurogoi tamabigaren artikuluan integratzea korsika aipatzen du, lugalde kolektibitaten aipamena egiten da artikulu hortan eta esperimentazio gisa egitura berri baten asmatzia proposatzen du, hortarako dispozizioak ere beharko dira definitu eta bilkura batetarat deitu ditu tokiko autetxiak elduden hilabetean beharko da hori egin, udaberrian Konstituzio berria parlamentuan presentatzeko.